akajisika agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarurira amahoro mwese nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze muri kino kiganiro agashitsi ikiganiro mwamwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango agashitsi cy'uno munsi tugaruka ku mico n'imigenzo byamye biranga abarundi aho hambere aho tuvuga cyane cyane ku bijyanye n'imihezagiro mbega imihezagiro ni iki n'iryari umuntu yashobora guhezagira uyundi mbega ninde muntu yari afise uburenganzira bwo guhezagira uwundi mu kirundi n'igiswahili masiteri mu rurimi rw'igifaransa kuri mikoro ni jewe jewe Hakizimana nongeye kubaha ikaze isanganiro twinjira mu kiganiro agashyitsi nyezina cuno munsi cedric kwizera ni umunyeshure muri kaminuza nderabigisha ns mu gice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza mu gisata cy'ikirundi n'igiswahili niwe dusigurira ibitari bike ku bijyanye n'imihezagiro icyari cy'imihezagiro n'uburyo butandukanye yatangwamwo cedric kwizera arabisigura eh, iyo bavuze imihezagiro imihezagiro yari amajambo meza bavugira ku muntu canke batura ku muntu mu ntumbero yo kumwifuriza ibyiza ariko hagati aho n'ikintu barashobora kucifuriza ibyiza nk'aho oye twavuga hajya aye eh, umwami ariko ahezagira imbuto urumva yaba ariko eh, yifuriza ibyiza izo mbuto kugira ngo zizoviremo ikintu cy'akamaro abarundi hama iyo tuvuze imihezagiro eh, mu majambo y'ikirundi nkajya mu majambo ya gishinga ntahe barakunda kuvuga amajambo umengo arimo kwifuriza ibyiza abantu rero ubu byumvise aheza yiyumvira ati mbega imihezagiro n'indamutso z'ikirundi ntibyoba ari bimwe oya hariho itandukaniro aho itandukaniro riri ni uko eh, mu ndamutso z'ikirundi hajya mu ijambo rya gishinga ntahe umuntu aramutsa uwo baba bari kumwe kandi eh, baba bafitaniye ubucuti ariko mu mihezagiro umuntu arashobora gusabira imihezagiro uwo bari kumwe canke batari kumwe kuri icyo muhereje ko muti umuntu arashobora kuramutsa uwo bari kumwe ariko kandi bitandukanye n'imihezagiro duha akarorero kugira ngo ntibabyitiranye ndetse baronke gutahura neza ubudasa buri hagati y'ibyo bibiri eh, iyo tuvuze yuko mu ndamutso umuntu aramutsa uwo bari kumwe nkajyayo bavuze ati gira amahoro araheza agakurikiza eh, ibindi byifuzo byiza hama agakurikiza ijambo nyamukuru hama uja kumwishyura nawe nyine araza kuvuga ati tugire amahoro hama agaheza agakurikiza ibyiyumviro eh, by'iryo jambo nyamukuru riba ryahariwe uwo munsi hama mu gihe ku mihezagiro naho umuntu twavuze yuko ashobora guhezagira uwo bari kumwe canke batari kumwe mhm. tubwiriye ko dusigura ukuntu umuntu ashobora guhezagira uwo bari kumwe cyangwa batari kumwe eh, mu nkundire gato mpere ku kuntu umuntu ashobora guhezagira uwo batari kumwe iyo umuntu ariko ahezagira uwo batari kumwe uwo muntu yari ashobora gufata ikintu akunda dufatiye nko ku byambagwa cyangwa ibirezi hama agaheza akavugira ko amajambo meza akifuriza uwo muntu baba batari kumwe maze ayo majambo meza agaheza agashikira uwo muntu ariko yifurizwa ibyiza ni ukuvuga ibyo byambagwa by'abibirezi cyangwa iki by'abari by'uwo muntu batari kumwe ariko ashaka guheza agiye oya ibyo byambagwa byaba nk'ubu uye nkawe mumenyeshamakuru dufate nko ku iyo shati wambaye mhm. washobora gufatira nko kwiyo shati wambaye hama ugaheza ukavugira ko amajambo meza maze agaheza agashikira uwo wifurizaho bisigura yuko urumva mu gihe mutari kumwe hari igihe ntiwashobora kuronka iyo mpuzu y'uwo muntu bigaragara yuko wafata wewe iwawe uri gutanga imihezagiro maze igashikira uwo muntu Eh, uri ko wifuriza imihezagiro mhm. hama ah, oye nk'aho dufashe umuntu akuze ariko asabira eh, imihezagiro umuntu akiri muto baba atari kumwe mu gihe dufate nk'umubyeyi ariko ahezagira umwana wiwe batari kumwe duhere ku mubyeyi w'umupfasoni tuvuze umupfasoni nditeze kandi ndizeye ko muza kumva umumama mu kirundi cumi na munsi niko bakunze kuvuga yarashobora gufata eh, aha mu mugongo umugongo aho bita mu kiyunguyungu yavuze mu mugongo benshi barahumva mu kiyunguyungu n'aho badashobora kumva n'uruhande rwo hepfo rw'uwo mugongo aho bahekera umwana canke agafata aha ku mabere aho oyo yaraheza agaca avuga yarifata muri ibyo bihimba bibiri by'umubiri ndababwiye hama amaze kwifata ngaho agaheza akavuga ya majambo y'imihezagiro maze igaheza igashikira uwo mwana wiwe aho oye no kuvuga yuko yaba yafatiye ku ibere ryamwonkeje canke ku mpetso yamuhetse canke kandi agashobora kwifata ku mukondo mu ntumbero yo kugira yerekane eh, rujya ruzogi rwahuza umwana nawe yuko bitigeze bitandukana rwa rukundo bari bafitaniye akiri mu nda n'ubukwe rukihari maze akifuza ibyo byiza bigaheza bigashikira uwo mwana wiwe hama dusimbije gato tugashika ku mushinga ntahe kugira yifurize ibyiza umwana wiwe batari kumwe yafata icumu icumu ku mushinga ntahe aho hambere cyari ikintu cy'ingirakamaro yakunda kandi yagenda kandi cyari gifite akamaro no ku gihugu ibyo nawe umenyesha amakuru usanzwe ubizi akarishinga aho yicara amaze kurishinga aho yicara agaheza akavugira ko ya majambo yo kwifuriza ibyiza uwo mwana wiwe maze iyo mihezagiro igaheza ikamushikira mbega iyo umuntu ariko arahezagira uwo bari kumwe hoho byagenda gute n’ubunyene nyene Cedric Kwizera asanzwe ayiga mu gice cya kabiri cy’amashuri ya kaminuza master mu Kirundi n'igiswahili mu ishure nderabigisha NS aratanga umuco e, mu guhezagira umwana wiwe bari kumwe biramubwira agafuka amacanke akicara e, akamushira amaboko ku mutwe ibiganza ku mutwe canke ku bitugu agaheza akavuga ya majambo yo kumwifuriza ibyiza maze ibyo byiza bigaheza bikamushikira nuko muri make byagenda mu gihe umubyeyi ariko ahezagira umwana eh, baba bari kumwe naho byashika umuntu agira umuntu ataco bapfana hoho byagenda gute eh, umuntu ariko ahezagira uwo ataco bapfana nk'uko twavuze mu ndangura kintu canke mu ntangamarara ya kino kiganiro twavuze yuko ari umuntu yifuriza ibyiza uwundi yashobora kuba ari umubyeyi ariko ahezagira umwana wiwe canke umuntu ahezagira uwundi muntu bivanye n'icyiza yamukoreye icyo twotahura ubwa mbere ni uko umuntu akuze ari we yahezagira ukiri muto ariko tuvuze ukiri muto ntimuce mwumva umwana w'imyaka itanu cyangwa icumi gusa n'ufise imyaka mirongo itandatu cyangwa irenga imbere y'umubyeyi wiwe urazi ko aguma ari umwana rero muri icyo gihe Eh, uwakorewe icyiza yarashobora guhezagira uwundi muntu atari umwana wiwe bivanye ubucuti bwa bwahabaye nicyo cyiza uwo yaba yakorewe kuba badufatiye hagati ndabibutse ko turi mu kiganiro agashitsi kuri radiyo isanganiro uno munsi tukaba turi ko tuvuga ibijyanye n'imico n'imigenzo by'aho hambere na cyane cyane ibijyanye n'imihezagiro Cedric kwizera ariko aranonosora ibijyanye n'imico n'imigenzo by'ikirundi ku ishuri nderabigisha enesi aratubwira dufatiye ku bijyanye n'umwanya ryari umuntu yashobora gutanga imihezagiro cyangwa ibihe bitandukanye imihezagiro yatangwamwo eh, imihezagiro kugira ngo ibe nk'uko mwabyumvise eh, twavuga ko ahanini yaba mu bice bibiri bikuru bikuru igice cya mbere twavuga ko cyari igice gisanzwe igice cya kabiri twakwita ko kidasanzwe ubwa mbere ni hajya twavuze yuko hari nk'uko umuntu yashobora guhezagira uwo batari kumwe guhezagira uwo batari kumwe urumvaye yashobora kuba ari ahantu aho ariho hose hama agaheza agatanga umuhezagiro hama igice cya kabiri twakwita ko kidasanzwe nijya mihezagiro yatangwa nko ku manza z'ubugeni cyangwa iyo umwana yavutse cyangwa eh, ku bemera imana mu gihe nk'umwana yabatijwe baravuga bati turamugaba ibi n'ibi n'ibi hama bagaheza bagashira ko umuhezi agira hama ikindi naco mu gihe kidasanzwe kandi twovuga nkajya umwami ariko ahezagira imbuto kugira ngo zizoterwe n'icyo urumva twogishira mu byo twokwita mu gice kidasanzwe n'ibyo bice bikuru bikuru ahanini batangamo umuhezagira tubandanya na kino kiganiro ariko akabazo kandi mbega burya umuntu ni umuntu uwo ari we wese ari kuri iyo gutanga umuhezagira Eh, mu kirundi umuntu atanga umuhezagiro yashobora kuba ari umubyeyi nk'uko twabivuze mu ndangurakintu umubyeyi ah, asabira imihezagiro umwana wiwe canke eh, icyambere mwotahura mumenyeshamakuru ni uko eh, umuhezagiro nk'uko twavuze icyarico indangurakintu icyarico hama iyo umuntu yahezagiye ubwa mbere yariyumva neza muri we yagumana agatima keza ko kwiyumvira ibyiza ko e, umwanya n'umwanya ashobora gushikirwa n'ibyiza hama n'abo bihuye baba abamuzi cyangwa ababanyi barumvise yaragiriwe ayo mahirwe e, y'ukwitwa ko yahezagiwe wewe yaguma yumva amerewe neza rero igihe cyose ashikiwe n'icyiza cyaba kinyarutse cyangwa kitanyarutse wewe yaguma yiyumvira yiteze yuko icyo cyiza cyaba kivuye ku mihezagiro rero urumva mu gihe wama ufise amahoro mu mutima iwawe witeze iciza bigaragara yuko iyo mihezagiro yari ifise akamaro kadasanzwe murakoze cyane gushika ubu none imihezagiro yoba ikibaho eh, gushika ubu uye ntibikunze kugaragara ariko ku bantu bari ruguru ababyeyi bariko barakura baracabikoresha ariko bivanye n'iterambere ry'uno munsi tugezemo eh, baca babicisha mu ba pasitori canke mu bapatiri niho bikunze kugaragarira eh, mu mico y'uno munsi eh, Cedric kwizera tubashimire kuri kano kanya mwaduhaye eh, nawe ndabakengurukiye umumenyesha amakuru wa radiyo isanganiro ndakengurukiye abariko bumviriza kino kiganiro by'umwihariko ikiganiro agashyitsi kwizera ko n'ikindi gihe tubituye mu zo twishyura